Pradžios knyga 25 skyrius. Abromas dar vedė kitą žmoną, vardu Ketūrą. Ji pagimdė Zimraną, Jokšaną, Medaną, Midianą, Išbaką ir Šuachą. Jokšanas turėjo du sūnus - Šeba ir Dedaną. Dedano sūnus buvo Ašūras, Letušas ir Leumas. Midjano sūnus buvo Efa, Eferas, Henochas, Abida ir Eldava. Visi šitie yra ketūros vaikai. Abraomas atidavė Izokui visą, ką turėjo, o sugulovių sunums Abraomas davė dovanų ir Dar gyvas būdamas, juos išsiuntė į rytų šalį, toliau nuo Izaoko. Abromas išgyveno 175 metus. Abromas mirė, sulaukė žilos senatvės ir pasisotinės gyvenimu. Jis susijungė su savo tauta. Jį palaidojo jo sūnus Izaokas ir Izmaelis Machpelos oloje. Coharo sūnaus Hetito Efrono lauke, kuris buvo ties Mamre. Ta lauka Abromas buvo pirkęs iš Hetitų. Ten yra palaidoti Abromas ir jo žmona Sara. Abromui mirus, Dievas laimino jo sūnų Izaoką, kuris gyveno prie Lahai rojo šulinio. Šitie yra palikuonis Izmaelio, Abromo sūnaus, kurį egiptietė Hagara, Saros tarnaitė, pagimdė Abromui. Šitie yra jų vardai, kaip jie buvo vadinami savo giminėse. Izmaelio pirmagimis - Nebajotas ir Kedaras, Atbeelis, Mipsamas, Mišma, Duma, Masa, Hadadas, Tema, Jetūras, Nafišas ir Kedma. Šitie yra Izmaelio sūnus ir jų vardai pagal jų miestus ir gyvenvietės. Dvylika kunigaikščių savo giminėse. Izmaelis gyveno 137 metus. Jis mirė ir susijungė su savo tauta. Izmaelio palikuonis gyveno nuo Havilos iki Šūro, priešais Egiptą, Ašūro link. Jis mirė visų savo brolių akivaizdoje. Šita yra Abraomo sūnaus Izaoko giminė. Abraomas turėjo sūnų Izaoką. Izaokas, turėdamas 40 metų, vedė Rebeką, Betuelio iš Padan Aramo dukterį, Labano seserį. Izaokas meldėsi už savo žmoną nes ji buvo nevaisinga. Viešpats išklausė jo maldą ir jo žmona Rebeka pastojo. Kūdikiai kovojo tarpusavyje, jos iščiose, ir ji tarė, jei taip yra, tai kodėl man taip? Ji nuėjo pasiklausti viešpaties. Viešpats įtarė, dvi tautos yra tavo iščiose, dvi giminės gims iš tavęs ir persiskirs. Viena giminė bus galingesnė už kitą. Vyresnysis tarnaus jaunesniajam. Atėjus metų gimdyti, gimė dvinukai. Pirmasis buvo visas plaukuotas. Jie pavadino jį Ezavu. Jo brolis, gimdamas, laikėsi Ezavo kulnies. Ji pavadino Jokūbu. Tuo laiku Izaokui buvo 60 metų. Berniukams užaugus, Ezavas tapo geru medžiotoju, laukų žmogumi, o Jokūbas buvo ramus ir mėgo gyventi palapinėse. Izaokas mylėjo Ezavą, nes mėgo jo sumedžiotą žverieną, bet Rebeka labiau mylėjo Jokūbą. Kartą Jokūbas išsiverė viralą, o Ezavas parėjo iš lauko nuvargęs. Ezavas tarė Jokūbui, duok man savo raudonojo viralo, nes aš esu nuvargęs. Todėl jį praminė Edomu. O Jokūbas pasakė, parduok man savo pirmagimio teisę. Ezavas tarė, aš mirštu, kągi man padės pirmagimystė. Jokūbas pasakė, prisiek man. Taip jis prisiekė ir pardavė Jokūbui savo pirmagimio teisę. Tada Jokūbas davė Ezavui duonos ir lešių viralo. Jis valgė, gėrė ir pavalgęs išėjo. Taip Ezavas paniekino savo pirmagimystę.